assalomu alaykum qadrli anglig'uvchilar misrlik yozuvchi muhammad ahmad jadul mavlaning qur'ondagi qissalar nomli kitobini o'qishni davomlashtiramiz zakariya alayhissalom bilan yahya alayhissalom zakariya alayhissalomning ikki chekisiga oq kirgan beli sal pukilgan chog'lari edi bu buvoy ibodat va istiqomat qilishdan boshqa odatda noit oz harakat qiladi Күндіздір өзінің кичік дүкініде азырақ тірікчілік қылып, кәшкұрын өйгі қайтып кетеді. Оның айлысыды чече үштек ақарған қотынудың башқы кіші жоқ еді. Зекерия алейхиссалам адеті көп пұл хәжлімейді. Пұлыны йоқсул намыратлағы беріп етіп, өйгі құрық қол қайтып келеді. Задыл Аллахның мәрхәметіні есіден чықармайды. Zekeriya aleyhisselamның yeşi 90'ğı yetib qalğan bolsunmu, bir farzandi yo'q edi. Шуңа у өзіне hayatlik rishtisidan mahrum bo'lib, hayat mamat to'qmushiga kelib qolgandek his qiladi. U g'amkin, mayus edi. Noumidlik va ish pishig'i uni chulg'ib olgan edi. U har qitim uyiga qaytganida ta'alluqotlarni boshqarishdan ko'ngli sovib, "Men uzun o'tmay bu olamdan oxiratga safar qilaman. Endi mening aql parostim, ilm irponimga kim varislik qila?" deb o'ylaydi. Оның ерак якындагы урук тукканларының һәммәсе кишидән кылча әйменмәйдиган, dini qoidalarga bo'ysunmaydigan va hamma askilikni qilishdan bosh tortmaydigan ko'chmanlar edi shunga u xotirjam bo'lolmaydi lekin u yanala imkoniyatning boricha savr toqat qilib o'zini tutib oladi bu allohning hukmi edi uni chin dilidan qoyil qilgudek allohdan o'zga hech kim yo'q edi bu uning e'tiqodi bo'lib buningga u itoatmanlik bilan bo'ysunishga tegishli edi balkim buning orqasida alloh taolo uningga tig'i ato qilmagan noma'lum bir ish yoki texi tushunib yetmagan biror sabab bo'lishi kerak u allohning barcha iltifotlariga rahmat aytib o'z ummidining ishga ishini sabrlik bilan kutmoqda edi bir kuni zakariya alayhissalom kundikidek istiqomat qilish uchun ibodatxonaga bordi istiqomatlarini tugitib bo'lgandan keyin Baytul Muqaddasdagi Maryamning oldidagi bir narsani ko'rib hayron qolgan holda mundoq davatdi. G'alid ishqo, bu meva ekan qo. Yana kelib yozning mevasi. Ammo hozir zimiston qish. Bu mevalar qayerdan kelgandi? Uning onasi o'z orzusi bo'yicha uni Baytul Muqaddasga aklib qo'ygan bo'lsa-mu, lekin osonlikcha uning bilan uchrashmaydi. Undaq bo'lsa, bu nozi ne'matlar qayerdan kelgandi? Zakariya alayhissalom bu ishning tegini surishtirib Maryamdan. Maryam, o nozun immatlar qayerdan keldi deb so'radi. Buni menga Alloh taolo ato qildi deb javob berdi Maryam. Sar o'rnimdan tursam, bu narsalar o'sha yerda turibdi ekan. Kech bo'lganda yana o'sha yerda turibdi. Men bu narsalarga erishish uchun tirishib ko'rmagan. Allohdan bu ne'matlarni talab qilmagan bo'lsam-mo, bu narsalar o'zligidan kelib qoldi. Bunun sen acəbləngidik nemisi var. Allah Taala kişilərə o'ylamag'ayadan rizqi beradiu. Zakariya alayhissalom mana mushu chaqdala ahvolni tushandi. U inchki kuzatmoqda va uzoqcha xiyol surmoqda edi. Bu qizning taqvodorlik bilan baxtga erishganligi Zakariya alayhissalomning farzand talab qilishdagi qizg'inlikqa texmo ilhom berdi. Lekin u munda qo'yladi. Hozir yashinib qoldi. Terilarim so'lishib, ustixonlarim bo'shib ketdi qadinas xotinimning mutuqqichiligi qolmadi biroq alloh taolo maryamga shafqat qilgan va uningga har kuni o'z vaqtida nozu ne'matlar yetkazib turgan ekan undaqda mama shu bo'yicha bira farzand ato qilmasmi ikkalamiz qirib farzand ko'rishdan qilib qolgan bo'lsakmi har holda allohdan talab qilib boqsaq balkim bizni noumid qo'ymas zakariya alayhissalom ikki qo'lini ko'tarib ey robbim meni yolg'iz qo'ymasang sen eng yaxshi voris tursan deb نی qildi sura anbiya 89 to'qqizinchi oyat allohdan o'zining orzu arminni qondirishni noumid qo'ymaslikni tiladi birdamdan keyin baytul muqaddasda munojat qilayotgan zakariya alayhissalomga alloh taolo aytdiki ey zakariya biz haqiqatan sanga yahya ismli bir o'g'il bilan xushxabar beramiz ilgari hech odamni uningga ismdosh qilmadik so'ri maryam yettinchi oyat zakariya alayhissalom buningdan cheksiz shatlandi u allohning qudratidan gumonlanmadi boshqacha aytganda o'z orzusining amalga eshishidan zodil umidsizlanmadi ammo talabkorning ehtiyoji qondirilgan hojatmanlarning talbi amalga oshirilgan chog'da ularning yana bularning qandoq qilib mushundoq bo'lib qolganligini bilgisi keladi shunga Zekeriya aleyhisselamı Allohdan. Qeyrib, bir putum görgü sangılgan, Qadinas xotinimning bu bola tuqqchiliga qammagan tursa, bu bola qandoq paydo bo'lib qoldi, deb so'radi. Ilgari Ibrohim alayhissalomni Allohga: "Ey Alloh, o'lgan odamni qandoq tirildirasan? Tirildirish kuni qandoq qilib uningga hayotlik berishlaysan?" deganga o'xshash savollarni qo'ygan edi. Ularning bundoq savollarni qo'yishi Allahqa ishonmaganligidan emas, balki o'z ko'nglida teqimi puxta ishonchiga ega bo'lish uchun edi. Farishta javob berib dedi: "Seni yaratib, bu dunyoga keltirgan Alloh taolo әмділікті саңа бірә оғыл берәмәс ма? Герчі бір пұтын көргі саңғылап, аятның бір четігі беріп қаған болсаң ма? Зәкәрия алейхиссалам Аллахтың хақиқатан мұшындақ бір іштің барлығын білдіріш үшін бірә аламет көрсетіп берішін тәләп қалды. alloh taolo javob berib bu alomat shuki uch kun ichida sening tiling gap qilolmas bo'lib qoladi sen maqsadingni qo'l ishoriting bilan uqtirolaydigan bo'lasan dedi alloh taolo uningga aqlliq zerek bir o'g'il yahyo alayhissalomni ato qildi alloh taolo yahyo alayhissalomga aql farosat beg'ishladi va uni cho'ng qilib yetildirdi yahyo alayhissalom kun bo'yi namoz o'qib istiqomat qilaverib tenini kordan chiqarib qo'ydi sarg'ayib yodab ketdi badindagi tomirlar ko'rinib qoldi u noiti bilimli edi tavratni pishiq biladi tavratning asl nusxasi va uning o'xshash bo'lmagan har xil nusxalari uningga besh qo'ldek ayon edi kishilar uni nazrida uni haqqoniyat yo'lida fidokorlik ko'rsatadigan kishi zo'ravonlikdan qo'rqmaydigan botir adolatni yoqlab mudhish kishilarni to'sishga jur'at qilguvchi azimat deb hisoblaydi Bir kuni Yahya alayhissalom Falastin podshohi Herdosning o'zining jang qizi Herdoyaga kuyib qolganligini anglab qoldi. Podshoh bu qizni Husn Jamolda hammani besib tushidi deb o'ylag'achqa, uni o'z nikoyiga olmoqchi bo'lgan edi. Bu ishga qizning onasi va tuqqonlari qo'shildi. Lekin Yahya alayhissalom buni diyonatga xilof to'y deb jakarlab, bu to'yni men itrof qilmayman, balki oshkora ayiblayman dedi. Yahya alayhissalomning bu gaplari nihoyat tez tarqalib o'rdidan qizg'ujurlargacha ko'ngil ich so'rilardan istiqomat joylargacha yetib bordi bu gapni herodiyami biladi u yahya alayhissalomga chitirnig'icha nafratlansimi biroq uning jamoat ichidagi obro'yini bilgachga amal qilolmay nihoyat bearam bo'ldi qiz tog'isi نم bu توی amaldan qoldirib she'rin orzu istaklarini yo'qqa chiqarib yetishdan ansirdi da o'zining o'ssin jamoli orqali maqsadga yetish uchun o'zini texmi pardazlab va toza yasinib tog'isini yo'qlab keldi tog'isi uningga mahliya bo'lib o'zini tutolmay qoldida uningga nima talablaring bo'lsa degan man sening orzuying bo'yicha ish qilaman dedi herodiya shohim ijozat qilsalar man zakariyaning o'g'li yahyaning kallasi kerak u hammali yerda janobi oliylar bilan mening ustimdan ig'vo tarqitib o'zlari bilan mening nom shuhratimga ziyo yetkazyotidi agar shoh hazratlar talabimni ma'qul ko'rsalar ko'nglim tingan bo'ladi dedi erdos insob diyonatini nazarda tutmay bir hazozil xotinning she'rin tatliq so'zlariga tiz pukdi oradan ko'p o'tmaylar yahyo alayhissalomning kallasi ep murodiga yetgan herodiyaning xushallig'idan gul ichilib ketdi lekin shuningdan tatib u va isroilning avlodlari allohning qog'ishiga uchirdi hazrati maryam maryamning onasi aslida tug'mas bo'lg'achqa bolasi yo'q edi u bola yuzi ko'rishni bakmo orzu qiladi uchar qushlarning o'z bolalariga don berayotganligini yoki biror ayolning o'z bolasini ko'tirib turganligini ko'rsa uning bola yuzi ko'rish orzusi va taqozosi texmi kuchayib ketadi boshqa tug'mas ayollarga o'xshash azoblanadi u bolani turmushning umidi yolg'izlikning hamroyi alam kulpat og'riq siloqlarning davosi deb qaraydi u o'z orzusiga yetish uchun har qanday badal berishdanmi ayonmaydi u doim bir bola o'ziga qarab kelayotgandek o'zining borliq mehr muhabbatini va qizg'inligini shu bolaga beg'ishlayotgandek bola jismoniy va aqli jihatlarda sog'lom yetilib tangdossiz bir palvonga aylangandek tasavvur qiladi oradan bir necha yil o'tdi shung'icha u ashu orzu armonni amalga oshirishdan umid uzmadi u bu olamdagi xilma xil alam kulpat va baxtsizliklarga bardoshlik berdi u osmon zaminning egasiga ishonch bog'laydi hurmat bilan bosh egib iltijo qiladi u allohga Mubada Allah Taala murad maqsadimga yetkazib, menga bir o'g'il ato qilsa, men bu balamni Baytul Muqaddasga akirib, Allohning xizmatiga tutaman deb qasamiyat qiladi. U balasini hargiz o'z ishiga sanmay, Baytul Muqaddasni butun vujudi bilan saqlashga qo'ydiganligi ustida va'da qiladi. Alloh Taala uning talabini qondirdi. Uzoq o'tmay, u qo'rsog'idagi to'ralmaning asta-asta tavravotganligini sezib, birdilla ruhlanib ketdi. Dünyadaki hamma narsa uning ko'ziga chaqnayotgandek ko'rindi. Ko'nglidagi g'am-qayg'u ko'tarilib, chiroyiga kulki yugurdi. U xushallik bilan yangi turmushni kutib oldi. U erining yeniga kelib, bo'lgan ishlarni etdi. Eri xushal holda quloq selib angladi. Er xotin ikkaylan shodlik dengizga cho'mdi. Xushallik o'tgangi azob kulfatlarni unutildirdi. Umid iqbol beg'ida sayli qilib farzand uchun tirishib tirimishib yurgan ғам қайғыдың халас болып, аяты құшаллық чөмген чағда, оның ері Имран үштім тұтып апатып u erni aslab to'xtamay yig'laydi u erining ерінің qo'zisini o'z ko'zi bilan білән көрішке нәқадар edi еді, lekin bu Allohning o'rinlashtirishi edi. Buningga qarshilik ko'rsatib bo'lmaydi. U yolg'izlikda bearam bo'lib, kun bo'yi g'amkin yuradi. U borgan sira azoblanib, аста-аста umidsizlanishga boshladi shundoqdimi uning allohga bo'lgan iltijosi umid o'tlari qalbidan butunlay o'chib ketmagan edi chunki bu orzu umidlar ilgari ular ar xotin ikkaylanning bearomligi va noumidligini azaytgan ularni baxtsizlikning va g'erib miskinlikning zarbisidan qutuldirgan edi Omu başqa ayallarının tuğut tartıdığan azabıqı oxşaş azab tartıb bir balı doğdu. lekin u tug'ilgan balaning qiz ekanligini bilganida yana umidsizlik cho'mdi u aslida allohning qilgan shafqatiga minnatdorlik bildirish uchun bir o'g'il bola tug'ib uni baytul muqaddasga akirib allohning xizmatiga tutib berishni orzu qilib kelgan edi lekin bu ish qiz bolaga loyiq kelmaydi hasrat nadomat va umidsizlik uning qalbini chirmab oldi u balasining ismini maryam qo'ydi u allohdan balani o'z panoyida saqlab ismi jismiga loyiq Maryamga aylantirishni, uni la'nat shaytonning ozdirishdan saqlab qilishni umid qildi. G'am qayg'u uning yuragini mojiydi. U bir baxtsiz ayol edi. Alam kulpat orqa-orqadan kelib turadi. Hamda uning bu kulpatlarga chidig'uvchiligi qolmadi. Ilgari uning balasi bo'lmag'ach, hayot guli to'zg'an edi. Lekin u g'am qayg'ulari tugashga boshlab, orzu istaklari Alloh taolo tarafidan qondirilib, amildar bo'lgan chaqda eri o'lib ketdi u allohning xizmatiga tutib berish uchun allohdan bir o'g'il tilagan edi lekin qiz tug'di alloh taolo uningga esdashlik qilib uning talabiga ma'qul bo'ldi uning qilgan hurmatini qabul qildi va uningga maryamni baytul muqaddasga opirib berishga qo'shilganligi to'g'risida bishorat berdi bu chog'da uning xushallig'i qin qiniga patmay ketdi u buning allohning o'ziga qilgan aloyidi xayrixoliqi va g'amxo'rlig'i ekanligini bildi u bolasini baytul muqaddasga opirib shayxlarga topshirib berdi va ularga sizlar bu qizni topshirib ilinglar man uni baytul muqaddasga topshirib berishni lavzi qilgan edim dedida gapini tugitibla kayniga burilib chiqib ketdi biz amdila eridan ayrilgan bugun yana o'zining yurak bog'ini baytul muqaddasga taqdim qilgan bu ona ustida to'xtalmaymiz biz uning butun vujudi bilan allohning o'rinlashtirishi va irodasiga itoat qilayotganligini tasavvur qila olamiz uning qizi baytul muqaddasga qabul qiling'achqa o boshqa ayollar Bekirman bo'lolmagan shon shuhratga erishdi buning bilan uning ko'nglimi qanoat topdi biz yana shuni mutasavvur qila olamizki u hamisha qalbining eng cho'nqir qatlamlarida o'z qiziga istashlik qiladi va suyinadi shunga hamisha baytul muqaddasga berib qizining ahvolini yiroqdan o'qishib ko'ngli tingandan keyin uyiga qaytadi u o'zining sovg'itini allohning qabul qilganligiga va allohning o'ziga qilgan iltifotiga tashakkur etadi Әмді biz ашу қызғы нәзір ташлап бақайлы. Bu qiz Baytul Muqaddasdikilar uchun aziz mehmon edi. Baytul Muqaddasdikilar bu qizni qarishi oldi. Uni beqivilishni talashdi. Uning himoyachisi bo'lib, uni beqib tarbiyalash mas'uliyatini ustiga elishni o'ylaydi. Chunki u Imronning qizi edi. Shu chaqda bu qizni eng yaxshi ko'rdigini hamda uni beqib tarbiyalashni xohlaydigini Zakariya alayhissalom edi. Zakariya alayhissalom ularga: "Men uning hamma ochisining eri bo'laman. uni mening beqib tarbiyalashimga beringlar mening uning bilan bo'lgan munosabatim sizlarga qaraganda texmi yaqin dedi kishilar talash tortish qilib bir yerga kelanmadi har kim o'z gapini qilishadi har kim o'zini man boshqalarga qaraganda uni beqib tarbiyalashga texmi tegishliman deydi chunki ular bu orqali o'z rabbiga yaxshi bo'lishni izlaydi natijada ular bir biriga o'tinmay davomli talash tortish qilaveradi Zekeriya alayhissalom o'zining asoslarini boshqalarnikidan kuchlik, u qizni men tarbiyalashim kerak deb hisoblaydi. Vaholanki, ular kelishim hosil qilolmadi. Ular biz Zakariyaning fikriga qo'shilmaymiz. U ko'pchilikni qoyil qilolmadi deyishdi. Oxirda ko'pchilik мәселені чек ташлаш арқылы қалқанмақчы болышты. Бұныңғы Zekeriya әлейхиссаламы қошылды. Шында қылып, олар дәрия бойығы келіп, chekni daryoga tashlab kimning tashlagan chekining laylab chiqadiganligiga qaradi natijada zakariya alayhissalom tashlagan chek laylab chiqdi shuning bilan qolganlar zakariya alayhissalomning bu qizni beqib tarbiyalashiga noilaj qo'shildi zakariya alayhissalom alloh taolo topshirgan bu bolani tinish muhitga erishtirish kishilarning varang churonglardan yiroq qilish o'zining uningdan oloyda xabar ilib turishiga o'ng'aylik yaratish uchun Baytul muqaddas ichiga shoti bilanla chiqilib bo'ladigan noyit igiz bir uy silib har qanday odamning uning ichiga kirishini ma'ni qildi zakariya alayhisalom u yerga doim berib maryamni yo'qlab turdi uning istiqomat qiladigan uyigimi kirib uning texmi obdan turmush kechirishiga imkoniyat tug'dirib berdi maryam kundan kunga cho'ng bo'lib sumbatliq sog'lom bir qiz bo'lib qoldi u baytul muqaddasda o'zini nozu ne'mat va boyashat turmushi bilan ta'min etgan allohning xizmatini qildi sadoqatmandlik bilan baytul muqaddasni saqlab alloh taolo uchun xizmat qilib kishilarning olqishiga erishdi diqqat bagininglarga rahmat